Esadullah el Galip Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri Şah-ı Merda Sultanı Kevne'ine gelip yani Resulullah Efendimiz'e gelip ya Resulallah Allah'a kurbiyetin ve vuslatın çabucak kısa yoldan, kestirme yoldan ne olduğunu sordu. Uzun ibadetler ve taatlar var değil mi ya? Oruçlar, namazlar, şunlar var. Hazreti Ali sordu Cenab-ı Peygamber'e, İmam-ül Müttakine, aşıklar imamına, muttakiler imamına, sultanına sordu. Ya Resulallah Allah'a usatın kısa yoldan tarifi bize. Dedi ya Ali tevhiddir dedi. La ilahe illallah dedi. Ya Resulallah biz tevhidi ettik ve ediyoruz. Öyle değil. Beni seyreyle dikkat et benimle beraber tevhid et. Selam-ı Fahri Salim mübarek gözlerini yumdu. Sağdan alarak La ilahe arşa verdi illallah da kalbe. La ilahe illallah üç sefer. Sağdan aldı, arşa verdi, kalbe verdi üç sefer. Sonra durdu. Ya Ali sen de şimdi tevhid Benim gibi yaptı dedi Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ali gözlerini yumdu. La ilahe illallah üç defa tevhid eyledi. Gördüğünü gördü İmam Ali. Onun için buyurmuşlar ki kendileri la abide rabben lem ereh ben görmediğim Rabbe ifade etmem. Nereye baksan Hak Teala'nın cemalini görürsün. Görene, körene. İşin başı tevhiddir. La ilahe illallah'tır. Onun için gecede, gündüzde, sabahta ve akşamda tevhid-i şerife devam et.